Introduction to Reading, Writing, Pronunciation. Page 2, the Hebrew alphabet. Listen, Hakshev. Aleph. Bet. Gimel. Dalid. Hey. Vav. Zain. ק', ר', ש', ת', Listen and repeat. הקשב וחזור. א', ב', ג', ד', ה', ע', פ', צדי, ק', ר', ש', ת', Turn to page 16. Pronunciation drills. In the coming drills, pay attention to the stress marks. They appear only when stress is not on the last syllable. All words appear in two columns. Follow the columns with vowels first, then the unvoweled columns, beginning at the far left. Drill 1, תרגיל א'. Listen and repeat. הקשב וחזור. פתר, פתרון, פטריה, טיפה, פתי, פרוטה, פתח, פתק, פתקה, תקרא. פעוט כתף כתם תקתק כתף תקיף, כיתה, טיול, דלק, בת, Listen again, following the unvoweled column. פתר, פתרון. פטריה. טיפה. פטי. פרוטה בטח. פתק. פתקה. תקרא. פעוט. כתף. כתם. תקתק. כתף. תקיף. כיתה. טיול, דלק. בת, Turn to page 17. Drill 2. תרגיל ב'. Follow the voweled column. Listen and repeat. הקשב וחזור. צדיק. מצלמה. מצע. ציון. מגהץ. צלצול. צרצר. צריך. בציר, קיץ. Listen again, following the unvoweled column. צדיק. מצלמה, מצה. ציון. מגהץ. צלצול. צרצר. צריך. בציר. קיץ Drill 3, תרגיל ג' Follow the voweled column. Listen and repeat. הקשב וחזור. חליל. להתחיל. לכלוך. קר. בחירות. קריר. הר. הורים. הרהר. אחים. Listen again, following the unvoweled column. חליל. להתחיל. לכלוך. קר. בחירות. קריר. הר. הורים. הרהר. אחים.